Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Առաջին անգամ անցկացվել խնոցի Արցախյան փառատոն։ Աշխարի բոլոր հայերը պետք է բարբերաբար այցելեն Արցախ։ Բերքավակի շրջանում ապահովել հակահրդեհային անվտանգությունը։ Եկող տարի Միացյալ Նահանգները ինչքան օգնություն կտրամադրի Հայաստանին եւ Արցախին։ Այսօր Հայաստանը այցելում ԵՀԿ գործողնախագահը։ Կապիտալ վերանորոգվել է Ստեփանակերտի երաժշտական քոլեջի շենքը։ Երեք Ստեփանակերտում կազմակերպվել է հայկական ազգային տարազների եւ զարդերի ցուցահանդես։ Ազգությամբ հայ շախմատիստը դարձել է Գերմանիայի պատանիների չեմպիոն։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի եւ Ռուսաստանաբնակ մի խումբ այլ բարերարների հետ միասին այսօր այցելել է Ստեփանակերտի նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքում գործող արտադրամասեր եւ ծանոթացել նրանց աշխատանքներին։ Այցի ընթացքում քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել Սամվել Կարապետյանի հարիրանվեր գործունեությունը, ընդգծելով, որ նրա աջակցությամբ կյանքի կոչված ծրագրերը ոչ միայն նպաստում են մեր ժողովրդի արժև ծառացած հրատապ խնդիրների լուծմանը, այլ նաև հուսալի հիմք են ստեղծում Արցախի սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման համար։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդի։ Այսօր Բակո Սահակյանը Շուշիի շրջանի Հինչեն գյուղում ներկայ է գտնվել խնոցի Արցախյան փառատոնին։ Նա նման միջոցառումները համարել է ազգային ավանդույթների պահպանման եւ տարածման կարևոր միջոցներից մեկը, նշելով, որ փառատոնները պետք է դառնան ավանդական։ Փառատոնին մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ, հյուրեր Հայաստանից եւ արտերկրից։ Արցախ հայրենակցական միությունը կոչ է անում աշխարի բոլոր հայերին բարբերաբար այցելել Արցախ, ամեն տարի իրենց ընտանեկան արձակուրդի գոնե մեկ շաբաթ անցկացնել Արցախում։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Ճակատագրի բերումով մեծաթիվ բնիկ արցախցիներ այսօր ապրում են ոչ միայն Արցախում ու Հայաստանում, այլև արտերկրում եւ մանավանդ հետխորհրդային տարածներում։ Մեր հայրենակցական միությունն էլ դրա արդյունքն ու վկայությունն է։ Բացի մեզնից յուրաքանչյուրը, որտեղ էլ որ ապրի, միևնույն է, մնում է հավատարիմ իր նախնիների հողին, միշտ կարոտով ու երջանկության զգացումով է հիշում իր փոքր հայրենիքը։ Այստեղ հողի յուրաքանչյուր քառակուսին անսահման հերոսությամբ, քրտնաջան աշխատանքով եւ հարուստ պատմությամբ է ճարակում։ Ըստ մոտավոր հաշվարկների այսօր աշխարհում ապրում է մոտ 5 միլիոն արցախցի։ Արտերկրում արդեն ծնվել են նորանոր սերունդներ, որքան էլ ցավալի լինի խոստովանելը, բազում արցախցի պատանիներ կան, որ երբևէ չեն եղել իրենց նախնիների հողում։ Մենք ոչ ենք անում աշխարհի բոլոր հայերին բարբերաբար այցելել Արցախ, ամեն տարի իրենց ընտանեկան արձակուրդի գոնե մեկ շաբաթը անցկացնել Արցախում։ Վստահեցնում ենք, լավագույն հանգստի համար Արցախում իսկապես կան բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Մեր կոչը հատկապես ուղղված է ցակումով արցախցիներին։ Չկա աշխարհում ավելի մեծ ուժ, քան հայրենի հողի ուժն է։ Այդ հզոր ուժով լիսկավորվելը մեզ բոլորիս դարձնում է ավելի միասնական եւ անպարտելի ովով, բայց մենք շատ լավ գիտենք Արցախ աշխարհի գրավչությունը, գեղեցկությունը, պատմական հարստությունն ու կարևորությունը։ Մեր համոզմունքն է, որ արցախցիների այցելությունները Արցախ պետք է դառնան ոչ միայն բարբերական, այլև պարտադիր։ Արցախում անցկացրած ամեն օրը հիշվելու է որպես տոն եւ վերադառնալու եք ավելի հայացած ու ավելի հարստացած։ Տարեկան մեկ շաբաթ Արցախում հոգուտ փայլուն հանգստի, հոգուտ մեր զավակների դաստիարակության եւ հանուն Արցախի։ Ահա նշանաբանը, որ մենք առաջարկում ենք։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում հրավիրված խորհրդակցությունը նվիրված էր հացահատիկայինների բերքահավաքին ծառայության հակահրդեհային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ իրականացված հարցերի քննարկմանը։ Այն վարում էր ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը։ Խորհրդակցության մասին մանրամասներ են ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության լրատվության ծառայության պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Համապատասխան բաժինների ղեկավարները զեկուցեցին կատարված աշխատանքների մասին, հանդես եկան առաջարկություններով։ Ծառայության տնօրենը համապատասխան հանձնարարականներ տվեց տեղ գտած թերությունները շուտապույտ շտկելու, գալիք Բերքաղաքն անկորուստ կազմակերպելու նպատակով։ Իդեպ այս շաբաթ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հրշեջ փրկարար մասերի մեկական պահակախումբ վերապատրաստման հնգորյա դասընթացներ է անցել, ինչը միտված էր բարձրացնել նրանց մասնագիտական ունակությունները, հատկապես Բերքահավաքի շեմին։ Չնայած իրականացված բազմամբնույթ աշխատանքներին, այնուամենայնիվ անելիքներ դեռ կան։ Անհրաժեշտ է բոլոր ջանքերը կենտրոնացնել հնարավոր հրդեհներից խուսափելու համար, իսկ մտահոգվելու առիթ կա, գտնում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը վերջին օրերին հանրապետության հացահատիկայների դաշտեր շրջայցից հետո։ Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանում հացահատիկայների բերքավակին այս տարի առաջին անգամ կներգրավեն Հայաստանի Սյունիքի մարզի հրշեջ փրկարարները։ Հանրապետության իշխանությունների շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից արվում է հնարավորը անկորուստ բերքավակ կազմակերպելու նպատակով, Սակայն հարցին սրտացավ վերաբերմունք պիտի ցուցաբերի յուրաքանչյուր ոգ, միայն այդ կերպ հնարավոր կլինի հասնել ցանկալի արդյունքի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի օտարերկրյա հատկացումների ենթահանձնաժողովը այս շաբաթ կքննարկի 2016 թվականի ֆիսկալ տարվա բանաձևը, որը իր մեջ ներառում է նաև Հայաստանի Հանրապետությանն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը օգնության տրամադրման հարցը։ Ըստ Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախմբի նախքան չորեքշաբթի կայանալի քվեարկության ավարտը հնարավոր չէ ողջել թե Հայաստանին ու Արցախին ֆինանսական օգնության ինչ չափ է հատկացված։ Սակայն հայդատի հանձնախմբը փորձում է հայամետ օրենսդերների միջոցով այնպես անել, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Արցախի զարգացման համար հատկացնեն առնվազն 5 միլիոն դոլար, իսկ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար առնվազն 40 միլիոն դոլար, որը Միացյալ Նահանգները ձեռք կմեկնի Հայաստանին հազարավոր սիրահայերի ու պատերազմական վիճակում գտնվող Սիրիայից արտագաղթած այլ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին օգնելու հարցում։ Նրանք նաև պահանջում են, որ Միացյալ Նահանգները զրոյական օգնություն ցուցաբերի Ադրբեջանին, քանի դեռ այդ երկիրը վերջ չի տվել իր տարածաշրջանային ագրեսիային։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին տրամադրվելի օգնությանը, ապա պահանջվում է, որ դրա առնվազն 10%-ը հատկացվի հայաբնակ Սամցխե Ջավախքի շրջանում աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 2-ից 3-ը Հայաստան է այցելում ԵՀԿ գործող նախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը։ ԵՀԿ գործողնախագահին կընդունի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախատեսված է Իվիցա Դաչիչի հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի հետ։ Հունիսի 3-ին տեղի կունենան Հայաստանի եւ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ մամլո ասուլիսը։ ԵՀԿ գործողնախագահ Իվիցա Դաչիչի այցը Երևան շատ կարևոր է եւ հանդիպումները առաջին հերթին միտված կլինեն ոչ թե բանակցային գործընթացի վերաբերյալ լուրջ քննարկումներին, այլ շփման գծում վստահության ամրապնդման նպատակով մեխանիզմերի կիրառմանը, որոնք պետք է լինեն ԵՀԿ շրջանակում։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նա նշել է, որ հարցը Դաչիչը կքննարկի նաև Բաքվում, սակայն էական զարգացումներ այդ առնչությամբ չեն լինի։ Այդ մեխանիզմերի կիրառման նպատակն է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը նվազի, վստահությունը ամրապնդվի, սակայն չեմ տեսնում այն ազդանշաններն ու քաղաքական կամքը, որ Ադրբեջանը կկարողանա գնալ նման քայլի, ասել է Մինասյանը։ Արցախի արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը ԼՂՀ պետական արխիվ պետական ոչ արևտրային կազմակերպության աշխատակազմին է ներկայացրել իր հրամանով կառույցի տնորեն նշանակված բանասիրական գիտությունների տեխնացու բանաստեղծ Լեռնիկ Հակոբյանին։ Կատարած աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնելով պետ արխիվի նախկին տնորեն Վարդգես Ուլուբաբյանին, ով այդ պաշտոնից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի աստելու կապակցությամբ, նախարարը նորանշանակ տնորենի ուշադրությունը հրավիրել է կառույցի գործունեության արդյունավետություն աջակցությունը շարունակաբար բարձրացնելու անհրաժեշտության վրա։ Նա նաև համոզմունք հայտնեց, որ ԼՂՀ պետական արխիվ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ընդօրինակելով Հայաստանի եւ արտերկրի համանման կառույցների առաջավոր փորձը, առաջիկայում իր գործունեությունը կկազմակերպի առավելապես գիտական հիմքերի վրա։ Հունիսի 1-ը տոներ ոչ միայն փոքրիկների, այլ նաև Ստեփանակերտի Սայեդնովայի անվան քոլեջի ուսանողների համար։ Այսուհետ քոլեջի սաները կուսանեն լիովին հիմնանորոգված շենքում։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի Սայանովայի անվան քոլեջն այսօր անցորդին գրավում է իր շքեղ շենքային պայմաններով։ Ռուսաստանաբնակ բարերար Արմեն Շահազիզյանի շնորհիվ այսօր քոլեջի սաները արդեն պարապում են հարմարավետ ու գեղեցիկ դասասենյակներում։ Նրանք բարերարին 3 իրեն շնորհակալությունը հայտնեցին գեղեցիկ ելույթներով։ Միջոցառմանը ներկային Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտոնատար այլ անձիկ բարերարներ։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղ Աղաբալյանը։ Մեծ ավանս իսկապես պատիվը մշակութային այս կրծոջակում դիրոնկալեն մարդկանց, ովքեր մեծ ավանս են Արցախի հանրապետության դարձման և զարգացման գործում, ովքեր մասնակից են Արցախի համար կարևոր ռազմավարական նաև կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների։ Անշուշտ այս խնդիրների շարքումը նաև Արցախի նոր ծերնդի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը եւ հենց այդ դիտարկումով Ստեփանակերտի Սայեդ Նորայան բան երաշտական կոլեգի շենքի հիմնանորոգման ծրագիրը մտցրել հրատապ խնդիրների որակար։ Արցախի շտադարանյա պատմության ընթացքում բազմաթիվ հայտնանումներ է դրել աշխարհին։ Այսօր Արցախում մեծանում է անկախության ստերության, որը ավելի կարանդավոր է, ավելի բազմաշնոր եւ որը կարողանում է արժանապատվորեն ներկայացնել հայրենիքը անգամ ամենահեղինակավոր հարթակներում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր այն բարերարներին, ովքեր բարի գործերով նպաստում են Արցախի զարգացմանը։ Բարձր պարոնամակա, հարգարժան իրոք նրա համար մեծ պատկերացրածն է, որովհետև պետք է հիշացնել, որ մոտ 10 օր առաջ մենք այստեղ էինք մոտ 23 երկրների ժամանակ շնորհակալությունները բոլոր արտանանց ստեղծված զբոսում իրականացված բարեփոխումներին եւ շատ մեծ շատ լավ համապատասխան դասախոս։ Իրանք քաղաքական ոչ միայն այս գործի աշխատանքն են, նաև ամբողջ արտասում իրականացող ծրագրերին թեմանալի կարգավորելիք է կառավարում։ Այսօր մենք բոլորս ասում ենք մի շատ կարևոր դարաշրջանում, երբ որ ունենք հնարավորություն եղել մեր ապահով։ Մեր քնողները այս հնարավորությունը չեն ունեցել։ Մեզ տրված է հող, մեզ տրված է ռեսուրսներ, մեզ տրված է միտք եւ մեզ տրված է ստուգ, որը ոչ միասին միավորելով մենք կարողանում ենք ցանել այն, ինչ ուզում ենք դնել ապագայում։ Բարերար Արթուր Շահազիզյանը համոզված է, որ քոլեջի սաները կկարողանան Արցախը ներկայացնել մեծ բեմերում։ Ուզում եմ նորամասին հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր հնարավոր դարձրեցին այս դրոշի հիմնանորոգում։ Արցախի նախագահ պարոն Բաքու Սարգսյանին, Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, բոլոր այն աշխատողներին, ովքեր անմիջականորեն աշխատել են այս դրոսի աշխատանքների վրա։ Ցանկանում են հաջողություն դրոսի ստանալու։ Ցանկանում են, որ այս դրոսը ձեզ այն դրսում տա, որ դուք կարողանաք ներկայացնել Արցախը ամբողջ աշխարհին։ Քոլեջում գործող մանկական երգչախմբի սաները հանդես եկան գեղեցիկ կատարումներով։ Կես դարյա պատմություն ունեցող քոլեջում այսօր 125-20 է ուսանում։ Շնորհաշատ այս երիտասարդները խոստանում են հետ այսու էլ ավելի երանդուն պարապել, որ เป զի բարձր պահեն արվեստասեր հայի անունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Ստեփանակերտի պատկերասրահում կազմակերպվեց հայկական ազգային տարազների եւ զարդերի ցուցահանդես, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել էր Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնը, ղեկավարությամբ կենտրոնի տնորեն՝ տաղանդավոր դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանի։ Գործնեություն ծավալելով 2000 թվականի սկզբներին կենտրոնն այսօր ունի հաստատված թիմ, որը հայկական ազգային հագուստի ստեղծման ու մշակման գործում համագործակցում է ազգագրագետների հետ։ Բարբերաբար խորհրդատվություններ վերցնում նրանցից։ Ունի նաև թվային եւ իրական գրքերի սեփական ֆոնդ, ինչպես նաև հին լուսանկարների արխիվ։ Հին տարազներին նոր շունչ տալու համար կատարվում է գիտական աշխատանք, որն էլ դառնում է հանրամատչելի այսպիսի ցուցահանդեսների շնորհիվ, պատմում է կենտրոնի մենեջեր, մասնագիտությամբ արվեստաբան, սոցիալական ցանցերում հայտնի բլոգեր եւ ռեգիոնալ թեմաներում, մասնավորապես ադրբեջանական հակահայկական քարոզչության դեմ պայքարող լրագրող Անի Մարկարյանը եւ ավելացնում. Տարազը միայն կտորների միակցություն չէ, այն հատուկ աշխարհայացք է, խորհրդաբանություն, յուրաքանչյուր դետալ եւ գունային համադրություն ունի իր նշանակությունը։ Հայկական ամեն շրջան ունի իրեն բնորոշ տարազը, դրա համար շատ կարևոր է մանրամասն ուսումնասիրությունն այս գործում։ Այդ է պատճառը, որ 2013 թվականի վերջին, երբ սկսեցինք Սարի աղջիկը հայկական երգ է նախագիծը, օգտվեցինք բացառապես հայկական տարազներից եւ կարողացանք տարազի միջոցով քարոզել հայկական երգ երաժշտությունը, փրկելով այն, ինչը կորստյան եզրին էր։ Այսպիսով ապացուցելով քաղաքակիրթ աշխարհին, որ Սարի աղջիկը երկի արմատները հայկական են, ասում է արվեստաբան լրագրողը։ Այսպիսի միտք ցակեց, որpիսի մենք բերենք տարազները եւ ցույց տանք Արցախում։ Շատ ուրախ ենք մարդկանց արձագանքից, այ հենց հիմա դուք տեսնում եք վարպետության դասեր են կատարվում, ասեղնագործություն են սովորեցնում, հայկական ավանդական կարատեսակներ, որոնք ի դեպ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում են, որ կորսման եզրին կլինեն, բացարձակապես կմոռացվեն, եթե այս կենտրոնի վարպետները չլինեն, որոնք ոչ միայն կատարում են, ստեղծում են, այլև սովորեցնում կառուցնում են, կրթում են թե երեխաներին, թե մեծերին, ու սերնդեսերունդ մորից աղջիկ, տատիկից թորնիկ, այդ ամենը տարածվի։ Դա մեզ համար խիստ կարևոր է։ Հատկանշական է, որ ազգային տարազները ցուցադրվեցին Արցախցի մանուկների ու պատանիների միջոցով։ Արցախյան տարազի վերանորոգում ցուցադրվեց նաև Մանիկենի վրա, հին Արցախյան տարազին հատուկ զարդերով ու աքսեսուարներով։ Խոսելով կենտրոնի նպատակների մասին, մասնագետը նշում է, որ արդեն սկիզբ է դրվել տարազային զգեստների ստեղծման գործընթացին, քանի որ 12 տարվա երանդուն աշխատանքի շնորհիվ Տերյան մշակութային կենտրոնը բավականին ճանաչված դարձրեց տարազը, հմտանալով ժամանակակից ազգային տարեր կրող հագուստի պատրաստման գործում։ Վստահ ենք, որ կգա օր, եւ շատերը կկրեն այն։ Մեր միակ նպատակը ոչ թե կոմերցիոն է, այլ հանրային, որպեսզի մարդիկ վերջապես հասկանան ու գնահատեն իրենցը, որովհետեւ եթե չես գնահատում ու մոռանում ես, բնականաբար ուրիշներն են սեփականացում։ Աննա Ղուկասյան այսօր Մարզասերների համար Ազգությամբ հայ շախմատի Սպարտակ Գրիգորյանը դարձել է Գերմանիայի պատանիների չեմպիոն։ Նա Վիլինգենում անցկացված Գերմանիայի միջև 18 տարեկան պատանիների առաջնությունում 9 հնարավորից վաստակեց 6.5 միավոր եւ նվաճեց երկրի չեմպիոնի տիտղոսը։ Սպարտակ Գրիգորյանը ներկայացնում է շախմատի Գերմանիայի ֆեդերացիան եւ ծնվել է Գերմանիայում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 25-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։